بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد bugungi darsimiz tog'utlarning beshtasini beshinchisi بيشنجس u muhammad ibn abdulloh rahimaulloh aytganlaridek vaman hakama ma anzalalloh ollohni hukm bilan hukm qilmasdan boshqa bir hukm bilan hukm qilgan kishi darhaqiqat alloh subhanahu va taolo yerga odamni tushirib va odamlarga payg'ambar jo'natib ularga yaxshilik va yomonlik yo'lini ko'rsatib va ularga foydali va ziyonlik narsalarni bayon qilib bergan va Alloh subhanahu va taolo bu yerga odamni yaratib unga nima foyda va ziyonligini yaxshi biladi shuning uchun Alloh aytadiki ala ya'lamu man xalaq yaratuvchi bilmaydimi bala so'zsiz biladi va ana shu odamga foydalik bo'lgan hukmlarni o'rgatib va unga ziyonli bo'lgan hukmlardan qaytargan va mana shu hukmga qarshi kelgan odamlarni jazolashligi ni ham vaid qilgan shuning uchun asl yerda Alloh subhanahu va taoloni hukmi hukmronlik qilishligi shart va unga Alloh chaqirgan va buyurgan Alloh taolo aytadiki وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن الله يريد أن يصيب ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون mana shu oyatda olimlar aytishadiki ollohning hukm bilan hukm qilishlikni yetti yoki sakkiz ta'kidlar ta'kidlar bilan ta'kidlab bayon qilgan Alloh aytadiki va anihkum baynahum bima anzalalloh ularning orasida Allohning hukm bilan hukm qiling bu dalolat qiladiki hukm Allohga xuddi aytilgandek alalillahi dinul xolis din Allohni o'ziga yagona o'zigagina bo'ladi va shuningdek Allohning yerida va Allohning mulkida Allohning hukmidan boshqa hukm bo'lmaydi. Va an yahkum baynahum bima anzalalloh. Va eslatayotdiki oyatni davomida va la tattabi' ahwaahum. Ularning havoyi nafsi ko'rsatgan va o'zlariga yoqimli bo'lgan narsalarga ergashganidek ularning havoylariga ergashmang. Va la tattabi' ahwaahum. va davomida aytadiki vahzarhum yaftinuka an ba'd ma anzalallohu ilayk Alloh sizga nozil qilgan oyatlarni ba'zidan ba'zisidan sizni to'sib qo'yishlik va aldab qo'yishlik va adashtirib qo'yishlikdan ehtiyot bo'ling sabab hukm Allohga bo'lgandan keyin va ularning havoisiga ergashmaslik va shuningdek adashtirib qo'yishlikdan saqlaning dedi Alloh taolo fa in tawallaw fa'lam anna Alloha yuridu an yusibahum bi ba'd dhunubihim ular mana shu hukmdan yuz o'giradigan bo'lsa bo'lishsa bilinki Alloh subhanahu va taolo ularni ba'zi gunohlari sabablik musibatga yo'l yo'liqtirishlikni xohlaydi. Bu dalolat qiladiki, Allohning hukmini ham hukm qilishlikdan bosh tortishlik u butun musibatlarga sabab bo'ladigan sabablardan hoki u musibat siyosiy bo'lsin yoki iqtisodiy yoki moddiy yoki ma'naviy qaysi tarafdan musibat bo'ladigan bo'lsa Allohning shariatidan yuz o'girishlik bu mana shu musibatlarni kelishligiga sabab bo'ladi Alloh davom etadiki va inna katiran minan nasi lafasiqun odamlarning ko'pi fisqda fosiqlikdadir ya'ni odamlarning ko'pi shariatdan bosh tortib yuz o'girib yoki yengilteglik qiladigan bo'lsa siz bu bilan yolg'izlik sezib qolmang balkim Alloh subhanahu va taoloning hukmi Alloh tavfiq berganlarga ammo odamlarning ko'pi ko'pi bu yaxshilikdan uzoqda Shuning uchun ularni Alloh subhanahu va taolo fosiqlar deb nomlamoqda. Alloh yana eslatib aytadiki, afa hukmal jahiliyati yabghun. Ular Allohning hukmini tashab johiliy hukmga ergashmoqdami? Wa man ahsanu min Allohi hukman. Allohdan chiroyliroq hukm chiqaruvchi hukmron bormi? Allohning hukmidan yaxshiroq hukm bormi? ular Allohning hukmini tashab kimni hukmini olmoqchi liqaumin yuqinun haqiqatda ular Allohga iymon keltiradigan bo'lishsa bu hukmdan bosh tortishmagan bo'lardi mana shu o'rinda va anihkum bima baynahum bima anzalalloh birinchi tanbih va la tattabi' ahwa'ahum ikkinchi tanbih واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وشنش تنبيه فإن تولوا فاعلم أن الله يريد أن يصيبهم ببعض ذنوبهم تورتنج تنبيه وإن كثيرا من الناس لفاسقون بيشنج تنبيه أفحكم الجاهلية يبغون ألتنج تنبيه ومن أحسن من الله حكما يتنجس لقوم يوقنون بسكزنجس يعني بو آيات shunchalik bir chuqur ma'noga egaligidan mana shunday bir chuqur eslatmalar bor demak alloh subhanahu va taoloning hukmi hokim bo'lishlik kerak va uni hukmi barqaror bo'lishligi kerak mana shu masalada har bitta shaxs balkim hukm egalari bunga e'tibor berishliklari lozim bo'ladi sabab alloh subhanahu va taoloning bandalariga bo'ladigan maslahati foydasi mana shu aslga asoslangan holatda bo'ladi alloh subhanahu va taolo Allohning hukmi bilan hukm qilmaganlarni juda yomon sifatlar bilan sifatlaydi alloh taolo aytadiki alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka va ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi sizga va sizga siz o'zlariga va sizga sizdan oldingilarga tushgan narsaga iymon keltiramiz deb turganlarni ko'rmaysizmi ular tog'utga hukmlarini berishmoqchi ular ana shunga kofir bo'lishlikka buyurilgandilar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 Ulardan yuz o'giring va ularga va'z qilingki va ularda o'zlarining nafslariga tegadigan darajada bir juda chiroyli gaplarni gapiring. Alloh aytadiki: "Va ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi Biz payg'ambar jo'natganimiz ular o'sha payg'ambarlarga Allohning izni bilan itoat qilishliklari uchun jo'natdik. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ular o'zlarini nafslariga zulm qilgan holatlarida ana shu vaqtda sizga kelib Allohdan istig'for so'rashligingizni talab qilishganda va siz istig'for qilganingizda ya'ni payg'ambar alayhisolatu vassalom Allohni juda kechirimlik va rahmdil holatda topishardi fala va robbika la yu'minun robbizga qasamki ularni iymonlari to'g'ri bo'lmaydi hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum o'zlarining orasida bo'lgan kelishmovchilikda sizni hukmdor qilmaginlaricha iymonlari to'g'ri bo'lmaydi mana shu hukmdan keyin summa la yajidu fi anfusihim haraj o'zlarining nafslarida bir haraj torlik yoki noqulaylik topishmaydi va yusallimu taslima va ular Allohning hukmiga o'zlarini topshiradi. Bu dalolat qiladiki, asl Allohning hukmi bo'lishligi kerak. Allohning hukmi yerda hukmronlik qilishligi kerak. Lekin mana shu hukmdor hukmlar hokimlar tarafidan ikki holatning biri bo'ladi. Birinchisi hokimlarning hukmlari bo'ladiki ana shu hukm Qur'on va sunnat shariatiga qarshi emas yoki Qur'on shariati va sunnat shariatidan bir hukmni ko'tarmaydi va o'zgartirmaydi balkim ana shu hukmlarda butun odamzodning maslahati va foydasi bor bu hukmlar valil amrlarga ana shu podsholarga mana shu hukmlarni chiqarishligi vojib bo'ladi odamlarning orasidagi tartiblar va ko'cha qoidalari va ishoralar va shuningdek korxonalar qonunlari bular hammasi Qur'on shariati va sunnat shariatiga qarshi bo'lmaydi, lekin odamlarda mana shu hukmlarda foydalar va maslahalar bor. Bu har bittasini o'ziga alohida hukm bor. Agar foydasi vojib bo'ladigan bo'lsa, bu vujub bo'ladi, mustahab bo'ladigan bo'lsa, mustahab bo'ladi. Bu birinchi hukm. Ammo ikkinchi hukm u nima? shariatdagi bir hukmga qarshi masalan aytilsaki ayol kishi o'z nafsida xur xohlasa bir er bilan yashasin xohlasa to'rtta er bilan yashasin va u zino qilishligi ayol kishining hurriyatiga qaytadi desa mana shu hukmni hukm qiladigan bo'lsa bu shariatga qarshi va bu tog'utga hukm qilishlik bo'ladi bu amal ya'ni fe'l o'sha ishni hukmi tog'utga hukm qilinishlik bo'ladi bu bu mumkin emas lekin mana shu o'rinda hukm qiluvchining hukmi nima bo'ladi yoki ana shu hukmga ergashuvchilarning hukmi nima bo'ladi bu ikkinchi masala ya'ni aytmoqchimizki ish bilan ishlovchi va amal bilan amal qiluvchining orasida katta farq bor bir amal kufr bo'lishligi mumkin lekin u ishni qiluvchisi amal qiluvchisi omil kofir bo'lmasligi mumkin bir ish nifoqdan bo'lishligi mumkin munofiqlikdan bo'lishi mumkin lekin ana shu ishni qiluvchisi munofiq bo'lmasligi mumkin va shuningdek bir ishni qiluvchisi qil, e, bir ish fosiqlikdan bo'lishligi mumkin lekin u ishni qiluvchisi fosiq bo'lmasligi mumkin mana shu tafsil bilan tushuniladigan bo'lsa haqiqatda u hukm to'g'ri bo'ladi Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Alloh bilan Allohning hukmidan boshqa bir hukmni qiluvchilarni ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون deb kufrlik va zulmlik va fisqlik sifatlari bilan sifatladi mana shu masalalarni istiqro qilib tatabbu qilib olimlarning gaplarini mana shu oyatlarning tafsirlarini bilgan va tartibga keltirgan va o'qib chiqqan olimlarning biri Sheyxul Islom tamiya va u kishidan burungi va keyingi olimlar taqriban 50-60 ta olimlar borki bu masalada kelajakda etiladigan tafsil bilan etishgan. Tafsil sabab bu masalalarda amal bilan amal qiluvchi gap bilan gapiruvchi orasini farqlamaslik bu hech qanaqa bir qoidasiz zobitsiz bir odamni kufrga va kofirlik sifati bilan sifatlashlikka olib boradi bu zulmdir bu shuning uchun shayx islom taymiy rahimaulloh aytadilarki ibn abbos roziyallohu anhu mana shu oyatni tafsirida aytdilarki bu katta kufrdan keyingi kichik kufr va katta zulmdan keyingi kichik zulm va katta fisqdan keyingi kichik fisqdir dedilar va shuningdek ahli sunna aimmalari shunday dedi mana shu aimmalardan ba'zilari imom ahmad va imom Bukhari va shunga o'xshagan olimlar dedilar va kimda kim Allohning hukmini inkor qilgan holatda hukm qiladigan bo'lsa va hukm qilmasa ham balkim inkor qiladigan bo'lsa u so'zsiz ittifoqan kofir bo'ladi shuning uchun ibn jarir rahimaulloh aytadilarki shuningdek Allohning hukmini inkor qilib uning hukmi hukmron bo'lishligi shartmasligini aytgan odam bu kofir bo'ladi dedilar mana shu o'rinda kofir bo'ladi deyishligimiz u ibn Uthaymin rahimahulloh aytganlaridek yastahiqqul kufr kufrga haqli bo'ladi kufrga haqli bo'ladi ammo u odamning ustidan kufr hukmi chiqarishlik bu davobitlarga qaytadi qoidalarga qaytadi ya'ni shularning ba'zilari ana shu hukm qilib turgan odam bilgan holatda hukm qilgan bo'lishlik kerak bilmasdan qilib qo'ysa uni hukmi boshqa qasd qilib qilib turgan bo'lishlik kerak agar xatolashib qilib qolsa uni hukmi boshqa o'zini ixtiyori bilan qilishlik kerak agar majburlanib majburlanib qilib qo'yadigan bo'lsa uni hukmi boshqa ta'vil qilmasdan qilib turgan bo'lishlik kerak agar ta'vil qiladigan bo'lsa uni hukmi boshqa va hokazo eng asl qoidalar davobitlar shuki mana shu qilgan ishni shunday bir sifatda qiladigan bo'lsa u hukmga u kufrga haqli bo'ladi lekin ustidan hukm qilishlikka uni xillari bor shuning uchun kimda kim Allohning hukmidan boshqa bir hukm odilroq deydigan bo'lsa bu kofir bo'ladi. Va kimda kim Allohning hukmidan boshqa bir hukm hozirgi kunimizda foydaliroq deydigan bo'lsa kofir bo'ladi. U Allohning hukmiga iymon keltirsa ham, lekin hozirgi kunimizda mana shu tashqaridan olib kelingan hukmlar bizni kunimizga foydaliroq Allohning hukmidan desa, u Allohning hukmiga iymon keltirsa ham u kofir bo'ladi. Biz Allohning hukmi bilan qilsak ham, boshqa bir hukm bilan hukm qilsak ham bo'ladi desa, bu kofir bo'ladi. Va kimda kim Allohning hukmini hukmron bo'lishligini vojib deb e'tiqod qilsa, lekin o'z nafsiga ergashib o'zini kursisiga yoki puliga yoki dunyosiga yoki obro'siga ergashgan holatda hukm qiladigan bo'lsa bu juda xatarli holatda lekin buning ishi kufr darajasiga yetmaydi yetmaymiz bu yengil narsa hech narsa qilmaydi yo'q bu Allohga osiy bu kufrlik va zulmlik va fisqlikka yo'l yo'liqib qolishligi mumkin kattasiga lekin bu bilan katta kufrga yetmaydi juda xatarli holatda lekin uning ustiga hukm chiqarishlik bu o'rinda mumkin emas shuning uchun shayx islom taymiy rahimahulloh oyatda ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah degan oyatda mana shu oyatda Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu Nabiy sallallohu alayhi va sallamga aytdilarki biz ularga ibodat qilmas ularga ya'ni sajda qilmas deganlarida Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilarki ular Alloh halol qilgan narsani harom qilsa deylar? Ya'ni bu oyatning ma'nosi shuki, ittakhadu ahbarahum ruhbanahum arbaban min dunillah. Ular ahbar yahudilarni olimlari ruhban nasorolarni ibodatgo'ylari ular shularni o'zlariga Allohdan boshqa o'zlariga rab qilib olishdi degan oyatda Adi ibn Hatim nasroniy bo'lganlar avvalda shunda mana shu oyatni aytishgan aytilgan vaqtda biz ularga ibodat ular ibodat qilishmasdi-ku ularga deganda nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki Alloh halol qilgan narsani harom qilib berishsa ular harom qilib olisharmidi va Alloh harom qilgan narsani ular halol qilib berishsa ular halol qilib olisharmidi ular shunga ergashisharmidi ha deganlarida fatilka ibadatuhum iyyahum dedilar mana shu ularning ibodati biladi bu Allohning shariatiga qarshi lekin ana shular o'zlarini dindan deb ko'rsatib berganliklari uchun ergashaveradi biladiki bu shariatga qarshi ibn al arabiy rahimahulloh tafsirlarida mana shu gapni olib kelib u o'zini hukmini dindan deb chiqaradi shu tabdil almashtirishlik hukmi shu bo'ladi ammo o'z nafsiga ergashgan holatda bu Allohning hukmi demasdan va odamlar ham o'z nafsiga ergashgan holatda o'shani hukmini oladigan bo'lsa bu kufr duna kufr bo'ladi shuning uchun mana shu oyatni tafsirida shayx islom taymiy rahimahulloh aytadilarki bu rab bo'lishlik ikkita vajhda bo'ladi dedilar birinchisi an ya'lamu annahum baddalu dinalloh fayattabi'unahum ala at-tabdil va ya'taqiduna tahlila ma harram va وتحريم ما ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا ana shu hukmga ergashib turganlar ular o'zlarini boshliqlari Alloh halol qilgan narsani harom qilib berishsa, Alloh harom qilgan narsani halol qilib berishsa, ular mana shu narsa o'zgartirilayotganini bilib turib ularga ergashadigan bo'lsa, va o'zlari rasul sollallohu alayhi vasallam dinlariga qarshi bo'lib turganlarini bilib turib qilishsa va ana shu qilganlar qilayotganlari shariatga muvofiq deb e'tibor qilib ergashishadigan bo'lsa bu kufr bo'ladi dedilar va bu narsani Alloh manam rasuli shirk deb hisobladi dedilar ammo ikkinchi holat i'tiqoduhum va أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم halal sabitan lakinnahum ata'uhum fi ma'siyatillah ular halolni haromni halol qilayotganligi va haromni halol qilayotganligini biladi lekin ular buni din deb emas balkim Allohga gunohkor bo'layotganini bilib turib ergashadigan bo'lsa bu har bitta ma'siyatga o'xshagan bir ma'siyat gunohlarning biri bo'ladi. Ya'ni bu uni kufr darajasiga yetkazmaydi. Ya'ni bu vaqtda ma'siyat bo'lib, gunoh bo'lib hisoblanadi va bu tepada aytilgandek xatarli bu. Lekin buni u kufr darajasiga yetkazmaydi. Bu kufr darajasiga yetkazmaydi. Bu gaplar qisqachasi bu masalalarda gapirishlik o'zi haqiqatda juda xatarlik shuning uchun iloji boricha ahli ilmni gaplarini keltirishlikka harakat qildik mana shu gaplar ba'zilar aytishadiki bu gaplar oldingi umaviy va abbosiy xalifalariga aloqador bizni vaqtimizdagi hukmlarga aloqasi yo'q deb aytishadi shuning uchun aytamizki mana shu tafsilotlar mana shu asrda o'tgan Sheyx abdul aziz ibn baz va Sheyx al albani rahimahulloh va Sheyx ibn usaymin rahimahumulloh va shunga o'xshagan shu kishining atrofida bo'lgan ahli ilmlar shularning gaplari bu kimda kim agar mana shu ma'lumotlarni asoslariga yetaman deydigan bo'lsa mana shu oyatlarning tafsirlari va mutaqaddim va mutaaxir olimlar nima deyishganligi to'g'risida bahs qilishligi mumkin lekin mana shu bahs insof va Allohning shariatini asosini qidirishlik maqsadda bo'lishligi lozim ammo qachonki birovni xatosini topishlik yoki o'zini e'tiqod qilgan narsasiga asos topishlik maqsadda bo'ladigan bo'lsa biz tepada aytdikki ahlil ahvo wal bid'a bid'at egalarini tariqalaridan bo'lib qoladi bu sabab bid'at egalari shunaqa tariqada bo'lishadi ular birinchi e'tiqod qilishadi keyin mana shu e'tiqodga qarshi bo'lgan narsani hammasini eplab dalil topib qaytarishga harakat qilishadi ammo ahli sunna birinchi dalilga qarashadi shundan keyin ana shu dalil taqozo qilgan asos bilan asoslanishadi va shuningdek yana bir narsaga e'tibor berishligimiz kerak ba'zi bir odamlar hozirgi kunda tavhid xillarini to'rt xilga bo'lishadi etishadiki tavhid ar-rububiyya va tavhidul uluhiyya va tavhidul asma va sifat va tavhidul hokimiyya deyishadi bu tavhidul hokimiyyani qo'shishlikdan maqsad ular mana shu odamlarni hukm masalasiga chaqirishlik va shunga ko'proq e'tibor berishlikka chaqirishlik maqsad va illa o'zi asl hokimiyat tavhidi unaqa tavhid yo'q taqsimotlarda balkim u hokimiyat tavhidi rububiyat tavhidi ostiga kirib ketadi sabab olimlar istiqro qilib tatabbu deyiladi buni butun dalillar va ahkomlarni qidirib tavhidni ikkiga yoki uchga bo'lishdi ikkiga bo'lganlar tavhid rububiya va uluhiyya deyishdi va asmo sifatni rububiya tavhidning ostiga kirgizish sabab Alloh subhanahu va taolo to'g'risidagi bo'lgan xabar ammo uluhiyat u bandalaridan bo'ladigan amal Allohni yolg'iz yolg'izlashlik ammo hokimiyat tavhidi e'tibor berishligi lozim lekin uni alohida tavhid qilib odamlarning orasida g'avg'o solishlik mumkin emas sabab shariat olimlari mana shu bilan cheklanishgandan keyin ahli sunna ayimmalari cheklangan o'rinda cheklanishligi lozim bo'ladi agar unaqa bo'lmaydigan bo'lsa unda namoz tavhidini chiqaraylik sabab nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر demak tavhidus sola fa in aqamus solata va atuz zakata fa ikhwahum fid din tavhiduz zakat chiqaramiz shundan keyin shunga o'xshagan tavhidlar ko'payib ketadi bularning hammasi agar tekshiriladigan bo'lsa yo rububiyat yoki ulug'iyat yoki asmo sifat tavhidlariga kiradi qaysi bir da'vo qilinib chiqadigan bo'lsa bu asos bu bu o'sha hukmdorlarga ko'p e'tibor berib ana shularning hukmlariga odamlarni o'shalarga qarshi qo'zg'olon qilishlik maqsadida bo'lganlar mana shu narsaga ko'p e'tibor beradi shuning uchun bu narsadan ehtiyot bo'lishligimiz lozim bo'ladi va so'zsiz tepada muqaddimada aytib o'tdikki Allohning hukmidan hukm qilishlik shart lekin hukm qilishlik birinchidan bilinishlik kerak hukmron ahvolini bilishlik kerak va ana shu hukmga ergashayotganlar ahvoli har xil sabab nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki o'sha Allohning hukmidan hukm qilmaydiganlar to'g'risida aytganlarida nabiy sollallohu alayhi vasallam ashablari aytishdiki afala nunabizuhum bisayfi ya rasululloh ularga qilich bilan qarshi chiqmaymizmi deganlar deyishganida nabiy sollallohu alayhi vasallam la dedilar illa an taraw kufran bawahan indakum min Allohi fihi burhan dedilar iki bir kufr bo'lishlik kerak aniq kufr bo'lishlik kerak va taraw ko'rgan bo'lishlik kerak eshitgan yoki yasalgan yoki deyishdi yoki ko'rishdi degan narsa bo'lmaydi illan taraw kufran kufr bo'lishlik kerak va bawah u aniq kufr bo'lishlik kerak shubhali bo'lishligi kerak emas indakum Allohi fihi burhan Alloh tarafidan bo'lgan bir aniq hujjat bo'lishlik kerak o'shani kufrligi to'g'risida ya'ni bu masala mana shu darajada ravshan bo'lishlik kerak bu bir birinchidan ikkinchidan biz tepada kimki bunaqa deb hukm qilsa yoki mana bunaqa deb hukm qilsa deb 3 4 5 ahvolni aytdik demak Allohning hukmi bilan hukm qilmagan odam mana shu ahvollarni birida bo'lishlik kerak bu bitta hukm emas kim nabiy sallallohu alayhi vasallamning shariatida sabilayndan najas chiqadigan bo'lsa tahorat buziladi bo'ldi bitta hukm ikkinchi hukm yo'q unaqa unaqa hukm emas bu bo'ldi yoki oldi yo orqasidan agar najas chiqadigan bo'lsa bo'ldi u tahorati buzildi hech qanaqa tortish yo'q bu masalada yo'q unaqa bo'lmaydi bu yerda balkim bu yerda yoki bu yoki bu yoki bu degan ahvollar bor demak uni qaysi bir ahvolga to'g'ri kelishligi va qaysi bir hukm egasiligini bilishlikka bunga ilm kerak va asos kerak va bu asossi egasi ilm egasi bo'lishlik kerak va bundan ehtiyot bo'lishlik lozim bo'ladi musulmon odamga sabab nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki kimda kim o'z birodariga ey kofir deydigan bo'lsa aytadilarki faqad ba abihi ahaduhuma ana shu laqab bilan ana shu sifat ikkalasidan bittasiga yo'liqadi ya'ni o'sha kofir deyotgan odam deyilayotgan o'sha sifat etilayotgan odam o'sha sifatga ega bo'lsa bo'pti bo'lmasa u hukm o'ziga qaytishlik xatarligi bor shuning uchun bu bob mana shu muosir olimlaridan shayx ibn boz ibn usaymin va alboniy rahimaullohlar aytgan gaplar ehtiyot bo'lishlik va bu masalada shoshilmaslik va juda ko'p fitnalarga sabab bo'layotgan amallardan va ba'zilar o'zlarini shaxsiy g'arazlariga yetib turibdi mana shu masalalar sababli va musulmonlarning kuchsizligi va dinni zaiflab zaif bo'lib ketishligi va tinchlik xotirjamlik yo'q bo'lib ketishligi va talabi ilm orqada qolib ketishligiga ko'p sabab bo'lib turgan amallardan shuning uchun olimlar Allohning nuri bilan ko'rishadi ular Qur'on sunnat va islom musulmonlar tarixi va nabiy sollallohu alayhi sallam sirasiga muvofiq holatda hukm chiqarishadi va ana shularning vasiyati va shularning ko'rsatgan yo'llari va Qur'on sunnatni ahli sunna ayyimalari tushungandek tushunishligimiz lozim bo'ladi. Biz bu gapdan taqlidga chaqirib turganimiz yo'q. ko'r ko'rona ergashishlik yo'q, unaqa emas. Balkim o'sha ahli ilmlarning gaplariga e'tibor berishlik va shularning dalillarini o'rganishlik va shularning vasiyati bilan yurishlikka chaqirilyapti Alloh taolo aytgandek fasalu ahla zikrin kuntum la ta'lamun. Bilmasanglar, bilganlardan so'ranglar degan oyatga, vasiyatga amal qilgan holatda bu. Ibn Abdul Wahhab rahimahulloh so'zi davomida aytadilarki va dalilu qawluhu ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa lam fisama bu tog'utlarga hukm tog'utlarga qaytishlik mumkin emasligi va Allohning yolg'iz o'ziga qaytishlik lozimligiga dalil la ikroha fid din dinda majburlashlik yo'q qad tabayyana ar-rushd min al-ghay to'g'rilik noto'g'rilikdan aniq bo'ldi famay yakfur bit tag'ut kimda kim tagutga kofir bo'lib Allohning yolg'iz o'ziga iymon keltiradigan bo'lsa faqad istamsaka bil urvatil wuthqa haqiqatda juda mustahkam tutqichni ushlabdi degan ma'noda oyat la ikroha fid din dinda majburlashlik yo'q bu oyat ya'ni ma'nosi shuki din kimda kim uni insof bilan o'rganadigan bo'lsa faqat qad tabayyana rushdu minal g'ay to'g'rilik noto'g'rilikdan ajratib ochiq bayon qilib qo'yilgan kimni aqli bo'ladigan bo'lsa insofi bo'ladigan bo'lsa dinga to'g'ridan to'g'ri hech kimni majburlamasdan qabul qilishlikka haqli bo'lgan dindir degan ma'noda bu oyatni ba'zilar o'zgartirib aytishadiki demak dinda majburlik yo'q ekan odam xohlagan dini bilan yursa bo'laverar ekan degan ma'noda tushunadi bu xato tushunish sabab oyatni davomi sharhlaydi buni la ikroha fid-din qad tabayyana ar rushdu al ghayb Alloh oyatda aytadiki faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur xohlagan kofir bo'lsin iymonga kelsin xohlagan kofir bo'lsin to'g'ri shunaqa u degani xohlasanglar xohlagan dininglarda yuraveringlar degan emas ba'zilar etadigandek yo'q balkim bu qo'rqitsa ah, qo'rqityapti shu bilan sababi inna atadna lizzolimina nar biz ana shu Allohga kofir bo'lgan kofirlikni ixtiyor qilgan zolimlarga jahannamni tayyorlab qo'ydik ammo ular aytadigandek xohlaganingizcha yuring deydigan bo'lsa bu oyatlar Alloh zolimlarga jahannam tayyorlab qo'ydik deyishlik bu noto'g'ri bo'lardi balkim bu xuddayki ota bolasiga sani qani san qilgin keyin ko'rasan degan ma'noda mana shu ishni qilmagin deydi-yu lekin qani qilib ko'rchi keyin ko'rasan degan ma'noda vaid bu arab tilida ham bor narsa bu faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur inna a'tadna lil-zolimina naran أحاط بهم صرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه Qad tabayyana ar-rushd min al-ghay. Faman yakfur bit-taghut va yu'min billah. Xuddaki bu la ilaha illalloh degandek. Faman yakfur bit-taghut tag'utga kofir bo'lib Allohga iymon keltirishlik. La ilaha illalloh. Allohning yolg'iz o'ziga ibodat qilishlik va u ibodatga haqlik Allohdan boshqa hech kim yo'q. Va fil hadis va hadisda aytildiki bu hadis Musnad Ahmadda va hadis sahih Ra'sul al islam va amuduhu as-salah va zirvatu sanamihi al jihad fi sabilillah. Ishi boshi islomdir va uni ustuni namozdir va uni o'rkachini cho'qqisi Alloh yo'lida jihad qilishlikdir deydilar. Bu va fil hadis degan joyda gaplarida tepadagi ma'lumotlarga hech qanaqa aloqasi yo'q. Ya'ni tepadagi hozir biz aytgan tog'utlarga nisbatan hech qanaqa aloqa yo'q. Lekin Muhammad ibn Abdulloh rahimahulloh bu usul usul salasa uch asos risolalarini mana shu hadis bilan nihoya qilmoqchilar. Ya'ni olimlar aytishadiki, bu hadisni olib kelishlaringdan foyda shuki, siz tepada o'rganib o'tgan ma'lumotlar ana shu dinni hammasidir rasul amril islom rasul amril islom islomni boshi bir ishchi boshi islomdir ya'ni siz tepada o'rgan narsalar o'rgangan narsalar hammasi islomdandir va kimda kim tepada etilgan mana shu risolada o'qilgan ma'lumotlarni o'qib o'rganib amal qiladigan bo'lsa u islom ishi boshini ushlabdi degan ma'no va amuduhu solah uning asosiy ustuni namozdir va bu dalolat qiladiki islomda namozni e'tibori juda kuchli sabab bir odam bino quradigan bo'lsa ana shu bino ustunsiz bo'ladigan bo'lsa u bino yiqilib tushadi oyoq osti bo'ladi bu demak namozsiz islom ham yiqilib tushadi bu asossiz bo'lib qoladi ustunsiz bo'lib qoladi shuning uchun namozsiz islom bo'lmaydi zirwatu sanamihi al jihad fi sabilillah. uning o'rkachini cho'qqasi cho'qqisi u Alloh yo'lida jihad qilishlik bu dalolat qiladiki islomdagi jihadni nazari juda bir e'tiborlik lekin bu kelajakda yana bir mavqif bo'lsa aytib qo'yamiz, uning shart shurutlari va ahvollari bor va bu jihad masalasi xuddaiki kitobi tahara tahorat kitobi va namoz kitobi va ro'za kitobi va zakot kitobi va haj kitobi nikoh va taloq kitobiga o'xshagan alohida ahlul iymon ahlul islomni kitoblarida kitobil jihod kitoblari bor mana shu kitoblarni o'qigan va ana shu jihod to'g'risidagi oyat va hadislarga asoslangan holatda o'rganilib va bilishligi lozim bo'ladi va uning ustida to'g'ri hukm qilinishligi lozim bo'ladi ammo tahorat kitobini o'qimasdan bir odam tahoratda gapirsa va namoz kitobini o'qimasdan namozda gapirsa va iymon kitobini o'qimasdan iymondan gapiradigan bo'lsa olimlar aytishadiki qadiman vaqila qadiman man takallama fi g'ayri fannihi ata bil ajaib kimda kim o'zini fanidan o'zini taxassusidan boshqa bir fandan gapiradigan bo'lsa ajoyibot narsalarni olib keladi shuning uchun hozir bu masalalar to'g'risida vrach ham gapiryapti ba'zi bir o'qituvchilar ham gapiryapti dehqon ham gapiryapti va savdogar ham gapiryapti va hokazo As, asl bu masalada ahli ilm gapirishlik kerak bo'ladi va shuning bilan ibn abdul Wahhab rahimaulloh kitoblarini vallohu alam Allah bilim bilimliroq bu masalalarni hammasi Allohning ilmiga qaytadi va sallallohu va sallama ala nabiyina muhammadin va alihi va sahbihi va sallam degan Alloh rasuli Alloh subhanahu va taologa maqtov va nabiy sallallohu alayhi sallamga salavatu va salomlar etishlik bilan bu kitobni yakun yasadilar shu bilan biz ham e, bu kitobni alhamdulillah alloh subhanahu va taologa hamdu sanolar bo'lsinki allohning tavfiqi bilan va yengillatishlik bilan bu kitobni yakun yasashligiga tavfiq berganiga allohga hamdu sanolar bo'lsin inshaalloh alloh subhanahu va taolo bersa nasib qilsa e, keyingi darsimizda e, takfir masalalari va takfir masalalaridagi ba'zi bir qonun qoidalar to'g'risida gapirishlik umidimiz niyatimiz bor inshaalloh o'sha niyatlarimizga alloh subhanahu va taolo muvaffaq qilsin subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk allohumma salli ala muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain